Angielski w drodze do szkoły! Angielski w drodze do szkoły! Angielski w drodze do szkoły. Angielski w drodze do szkoły! Witamy w kolejnym, siódmym już odcinku kursu Angielski w drodze do, szkoły. Ja mam na imię Jacek, a wraz ze mną jest Maciek oraz Kuba. How are you, Maciek? Excellent. Great. Kuba, how are you? Mm-hmm. good. Good. Great. How are you? I'm fine. Thank you, Maciek. Maciek. Do you like orange juice? Sok pomarańczowy. Czy lubisz sok pomarańczowy? No. Kuba, do you like orange juice? Yes. Maciek, do you like apple juice? Yes. Do you like apple juice, czyli czy lubisz sok jaki? Jabłkowy. Jabłkowy. Hmm. Do you like school, Maciek? A co to znaczy? Szkoła, czy lubisz szkołę? No. Kuba, do you like school? No. Lubię tylko tańce. Okay. Do you like dancing? Yeah. Maciek, do you like dancing? Yes. Zapytaj, czy lubimy informatykę. A, do you like computer science? Yes! Okej, okay. computer science, czyli jakby nauka o komputerach, informatyka. Pobawmy się dzisiaj kolorami. What color is this? Czerwony. A What color is this? Jakiego to jest koloru? Red. Red. Red. Mhm, pokazałem na czerwone krzesło. Tak. Czerwone krzesło z magicznego drzewa. <laughs> to dalej What color is this? Czarny. Black. Jeszcze raz? Black. Black. Black. Czarny. What color is this? Biały. White. Powtórz Maciek. White. Powtórz. White. White. Hmm? What color is this? Zielony. Green. Green. Green. Green. What color is this? Orange. Yes. My t-shirt is orange. What color is your pajama? Blue. Blue. Okay. Pijama, czyli piżama. Prawie tak samo, tylko że G. Bardzo podobnie. Do you like Polish? Yes, I do. Uh, I blue niebieski. Wiem. The pijama Kiedyś- is blue. Kiedyś mi się myliło y, blue z yellow. Blue i yellow, okej. What y. color is the bowl? Bowl, miska. Yellow! Yellow. What color is my car, Maciek? A My car. Ale co robisz? Mm. Samolot? Samochód. Mój samochód. What color is my car? Twój? Mój. My yes! car. What color is it? <laughs> Jak, Jakiego jest koloru? Grey. Szary to jest grey. A twój jest taki srebrny. A jak jest? Twój jest srebrny. No to powiedz srebrny. Silver. A jak silver? Do you like mommy? Yes! Yes! What color is mommy's car? To znaczy What color is mommy's Red. car? Red. <laughs> green. Green, <laughs> yes, tak, green. Mama ma Very well. samochód? Nie, miała czerwony. <laughs> Ale potem miała biały, a potem zielony. Okay, green, zielony. Ale przecież miała czerwony wcześniej. Hmm? No miała, ale potem biały, a potem zielony. Okay. Do you like do you like oranges? Pytałeś go już. No. No. Do you like oranges? Yes, pytałeś mnie. Okej, co to są oranges? Czy są pomarańczowe? Nie, to są pomarańcze. Orange, oranges. Pytałem was o orange juice. A oranges to są pomarańcze. A, to no. Okay. <laughs> No, Do you no. like apples? Co? Do you like apples? Yes, yes. Czy lubicie jabłka? Yes. Okay. Zapytaj, czy lubimy banany. Do you like bananas? Yes. Banany, bananas. Okay. What else do you like? Do you like... Co to znaczy? Y, Co jeszcze lubicie? Um, y mm, PlayStation. Grosta PlayStation. Okay. So mm. I like playing on the PlayStation. Okay? lubię latać też samolotem i lubię jeździć na rowerze i lubię, I like. i lubię e, twoim samochodem jeździć i lubiłem e, twoim wcześniejszym. No to po kolei. Lubię latać samolotem. I like flying a plane. Hmm? I like riding a bike. To będzie lubię jeździć na rowerze. Wracamy do kolorów. Czerwony? Red. Red, ale Red. Fantastycznie. Dobrze. Zielony? Green! Green. ja nie wiedziałem, co trzeba zrobić. Dobrze, trzeba powiedzieć po angielsku, dobrze? Biały? Black. Nie. Biały. Nie, nie, nie, nie, nie, jak to było? Jak to yy, było? White. white. Powtórzcie. White. White, white. Brown. White. Brązowy, brązowy. Brown. Brown. Niebieski. Czekaj, jak to było? Niebieski. Blue! Blue. Yellow. Żółty. Yellow! Ja pierwszy. Tak, ty powiedziałeś pierwszy, zanim jeszcze ja powiedziałem. Szary. Szary. Eee, zaraz Grey. Grey. Zielony. Green. Hmm. Pomarańczowy. Orange. Orange! Orange. Orange. Jakiego jeszcze, o jakim jeszcze kolorze nie wspomnieliśmy? Pink. Pink. pink Co pink, to jest pink? pink? pink. Różowy. Różowy, fantastycznie. A ja lubię kolor pink. Okay, I like pink too. Do you like red? Ty też lubisz? Maciek, do you tak. like red? Yes. Yes. Maciek lubi kolor czerwony. I like red. Lubię czerwony. Do you like green, Kuba? Yes. Okay. I like green. Ja lubię wszystkie kolory. You like green too. Okay. Ja, tak, ja lubię wszystkie kolory. Wszystkie Dobrze. sześciutkie. Czyli Maciek też lubi zielony, a Kuba lubi wszystkie kolory. Kuba likes all colors. tak. ja lubię wszystkie oprócz y, y, takich dla dziewczyn, czyli na przykład różowy i fioletowy. Ale, Rozumiem. Ale okay. Ładne. So you don't like violet? Co? You don't like, nie lubisz. Violet and pink. No. Okay, great. A yes. Wonderful. Dziękujemy Wam wszystkim za uwagę. To wszystko na dziś. Był to siódmy odcinek kursu angielski w drodze do szkoły. A teraz dzieciaki idźcie już do szkoły. music provided by royaltyfreemusicroom.com.